Bai, orduan, hainua beti, ganden urtean sortu zen elkarte bat da, ez gira eh, biziki adituak uh, etxe bizitza alohetako gaietan, baina um, beste uh, Ipar Euskal Herriko eragile batzuen laguntza eta sustengua izan dugu, uh, alda, india, dibidez, eta gure mesua uh, pasarazi dute, hauniz partekatua izan da, beraz, uh, be, ongi, da guretako, eta pentsatzen dugu jende hor bilduko dela. Mezuaz mintzatzeko, Prezeski, bai. arkaitza, eh, kasua ipatuko dugu, ze gertatzen da hor, uh, salmenta horrekin? Orduan, arkaitza etxea, uh, eh, ainoa xarreran den etxe bat da, duela urte bat uh, erosi zuen uh, sozietate batek, SCI batek, hor badire hiru sozio, Etxe horrek bat du irueun eta berroita marmetro karratu eta bi hektare aterdi lur. Orduan etxe hori erosi zuten laueun eta irotona eta marmila eurotan duela urte bat, eta argi duraz, uh, eh, oartu gira dola zenbait aste, uh, salgai emana izan dela, bi milioi eun mila eurotan. Eh, bon, Geroztik zuzen dudute prezioa, doi bat apaldu dute, milioi bat behatzeun eta berrogoi mila eurotan salgai da gaur egun, guretako hori uh, espekulazio utxada. Um, gain balioa ipatzeko, milioi bat eterdi, eh? milioi bat abosteun mila euroz, mintzo gira. Bai, milioi bat eterdiko eh, gain balioa egiten dute hor. Eh, gero, bon, errandute prentsan, uh, behatziu mila euroko inbertsioa indutela, etxea behitzeko, pisina bat egiteko, bon, ba, gero, guri argudio horiek uh, berdintzaizkigu. Milioi bat eterdiko gain balioa eta bi milioetan ezartzea etxe bat salgai guretako onartezina da. Generat, uh, ainoan egan behar da, ez dela kasu bakarra? Ainoan ez da kasu bakarra, hartuga eh, azken uh, urte hauetan, prezioak uh, lau mila euro eta sei mila euro metrokaratua artean, direla, uh, azken uh, etxeak ikusitugunak hor salgai, karrikan bat bat jo, etxe handi bat da, bat dire iruz palau apartamendu eta lokal komertzial bat, eta eta etxe horren aintzinean kartel bat eman adute standing apartamenduak salgai. Norendako dira apartamendu horiek argida, ainoarrak, uh, eh, gazteak, uh, gu ez garela ziblatuak, norda ziblatuak uh, eh, kanpoko, kanpoko dirudunak, uh, inbertsua egin nahi dutenak. Nori luzatzen diezue, deialdia? Lehenik hainoarrei luzatzen diegu deia. Importantea da albezain hainoar gehien izatea. Gero ondoko errietako jendeak eta Ipar Euskal Herriko jendarte zibil osoa deitzen dugu manifestazio hortarat. Hainoa ez da kasu bakarra. Euskal Herriko errikusietan etxe bizitzen preziok pumpakoa egin dute. Eta zer egin horren aurrean, e, hainbertze gertatzen dira olakoak eta ahal gutxi ditugu. Horregatik lehen gauza onertezina dela adieraztea da, ezkira isilik egon behar. Erakutsi behar diegu, hainoarek eta hausokoek ere, ez dugula lurren gainean espekulaziorik onartzen, Xaltzaileek aditu behar dute.